කරණීයමත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදම් අභිසමෙච්ච සකෝ උජුච සූජුච සුවචෝ චස්ස මුදු අනතිමානී santu sakoche subaroche apakkichoche salahukavuti santindriyoche nipakoche apaggabo kulesu ananugindo načakundang samáčare kinčí jeně vinu pare upavadejom sukinova kemino huntu sambe satta bhavantu sukitatta ये केचिपान भूतक्ति तसा वा तावरा वा अनावशेषा दीघा वा ये महंता वा मजिमा dittha va eva addittha yece dure vasanti avidure bhuta va sambhavesi va sambe satta bhavantu sukhitatta Naparo param nikumbete na atimanyete katanchinam biaro vyarosana patighasanya na anyamanyasa dukham michaye Mata yata niyam putta mayusa ekaputta manurakhe evampi sababhute sumanasam bhavaye aparimanam mettancha sambalokasmin manasam bhavaye aparimanam udang advacha tiriyanche asambhadam averam asapattam thitang charang nisinnova sayanova yavatasa vigatamindo eatam satim maditeye brahmam etam viharam idam avu dittinchanu pagama silava dasanena sampanno kame suvine yagedhang nahi jatu gambaseyam punare titi etena sacheva jena hotite Jaya mangalang etena sacheva jena nasantu sabu padava etena sacheva jena sabbe roga upasamentute